Obwijukiro bwebiragiro esura ya makomingashatu na ibiri Iwe iguru ulirebyo ndikugamba nensi eulire bigambo byakanwa kange Ebyo ndikwegesa bigwe nkenjura ebigambo byange bitonye nkorume nkenjura etali kuomba abunyasi buto nkokwo eshesheka abimera arokuba ndayebuga ibara lyo mukama nsingize ruwanga waitu wazi omulimo gwe guikirire akuba emianda ye yona mazima ruwanga owobwesigwa mara enzira kabi omunyamazima mara ali omuiteka bamuhemukire tibakiri banabe aro kuhagara kwabo muzarwa oguabire mara ogule maire niko oli kusimoti omukama iwe yanga elifera elirofu tiwesho ayakutonzire ayakukozire akakutao oijuke ebiro ebyakara utekereze emyaka eyemizarwa etalimike obazesho arakoleka abali kukukira obukuru barakugambira ororwanga lukira byona yaire amanga obusika bwago oro yatanuraine abantu akatawe mbibi za maanga bulikonderana no rubara rwabana ba Isiraeli umushondo gwaruwanga yangalie yakoboni we busikabwe oburonkwa akamushanga omunsi eyomire omwirungu eliri kukunga akamuzingora yamumanya yamulinda nkemboni yeri shulie nkoko enkwaju etengatengya ekishunkuli kyayo niyarara eiguru yebyana byayo ekashanshurura amapapagayo ekabikwata ekabitwara amapapa gayo omukama musha niwe yabwire yakobo mara akaba ataina ruwanga umunyamahanga akamwindura mutwazi wensi zamabanga estunga maire yalya ebyezire omumusiri yamuwa obwoki bomurwazi yanyunya namajuta omurwazi rwenkangabuye amajuta g'obuyo bwente mata omubuyo bwentama nebishaju byobutama nempaya zentama amayoge entama gabashani nembuzi nengano enungi muno banywa ejivai obwamba bwezabibu kyonka yeshuruni okagomuka wakunama okagomuka wangua wabengeya ao wanagirana ruwanga ayakutonzire wajamia rwazi ayakurokoire bakakufukamira baruwanga abanyamahanga bamuligija yabuba bayekoza ebinyamunuge bamunigaza bakatambira abazimu abatali baruwanga ebitambo baruwanga abo batamanyaga baruwanga abaya abayizire juba abo basho batatinaga twijukire rwazi ayakuzaire wayebwa ruwanga ayakuzaire omukama akakibona yabashaima arwenshonga yabatabani nabara kumunigaza au agambati ndabashereka mbone uko endekerero yabo eraba arwokuba bonene muzarwa ogukikamire bana abatayi na bwesigwa bafukamire ekitali ruwanga bandigija nabuba bafukamira ebishushane byabo banigaza kityo nanye ndakoza iyanga litali iyanga mbaligije babube nkoze yanga erifera mba nigaze omuliro niguembwa ekiniga kyange mara nikyokya kugoba sheoli okuzimu nigulia ensi nebyeyerize mara nigokya emisingi ya mabanga ndabatumao enaku mbamalireo emyambi yange enjara era bakondo igya baitwe eirimbe emokomoko nendwara eyamashagwa ndabasindikira amaino gebikaka namashagwa gebintu kwekurura omucucu tete embanda erabaita kandi umbisika arabamu orumatu gusirike omusigazi musiki omwana alikonka n'omugurusi nakugambire nti ndibanaganagara mbebese omubantu kuba ntatinire babisha batanshesheza ababisha babo bataija bakatekereza ebitalibyo bakagamba bati twashinga tuinamani ebyo tibyakorwa mukama akuba bonene yanga eritaina ntegeka mara tibali kushobokerwa kubabali bamanyi bokushobokerwa ekyo bakumanyire endekerero yabo omuntu omo yakubinga ata orukumi n'abantu babiri bakakinigya enkumi 10 rwazi wabo atabagulize nomukama atabayire mikono kuba rwazi wabo tinka rwazi waitu nangu n'ababisha baitu baramura batyo arokuba omuzabibu gwabo niguruga omumuzabibu gwa Sodoma no mu Misiri ya Gomora ezabibu zabo zabibu zamashagwa engobe zazo nizikambarara edivai yabo mashagwa genjoka obushagwa ruita obwenchwera isi ebi tibibikirwe mwange bikomirwe omustowa zange okweroza kwange no kurongora oruo omwanya guragoba amakuru gabo gakaterera arwenshonga ekiro kyakabuta kabo kirihai namaereruka gabo nigaija bwangu omkama araramura abantu agirire abairube embabazi oru arabona oku amani gabawa mara ataliyo asigaireyo omwiru anga atali mwiru awo aragambati baruwanga babo balinka ruwazi owo baungiremu ayalire ebishaju byebitambu byabo akanywe divai ye kiongo kyabo ekyo kunywa nibaimuke baba junes nibabalinde Mbwenu mubone uko inye ninye nyenene maratali wo ruwanga na inye ninye nita mara ninye ngiza oburora ninye mputaza mara ninye nkiza maratali wonomo ayakunya mubisha mu mikono Nyimukya omukono gwange eiguru naira uko ndi kurora era iliona kanda ayoremba ndayange erikumyaisa ndaimukya omukono nkarayira ndayeoroza ababisha bange ndongole abanoba emiambi yange ndagi tamiza obwamba embanda yange erie enyama nobwamba bwabaisirwe nabakwetwe endole n'emitwe yabakuru bababisha aisiriza abantu be inywe manga arokuba nayeolera obwamba bwabantu be nayeoroza ababishabe nagarulira n'abantu be amafugabo Mushana Yeshua eyanuni bakagambira abantu oruoyoru ruona. Omurago gwa Musa Mushaka yabaire yamazire kugambira abasiraire bigambebi abagambira ati byona ebyo ndiku bakomereza mbwenu mubite amutima niro mulibona kubishubiramu abana banyu niro balikwata amateekaga ebigambebi tibya muzano alinywe burora mubiulire niro mulirama omunseyo muri kushabuka Yordani kulya kiro kyonene ekyo omukama agambira mushati otembe eibanga erilya abalimu eibanga lya nebo omunsi ya Moabu elirebanga ili na Yeriko olebensi ya Kanani eyondi kuija kuwa abaisiraeli kulya aibanga eliyombali oratemba niyo oragwa niyo orafera nkoko Aroni Murumna wawe yaferere aibanga lya holi niyo yagwire. Arwenshonga timwanye esigire mu maisho ga Isiraeli amaiziga Meriba Tikadesh omwirungu lya Sini mukankunu kuruza omubantu ensi eyo ndiya abaisiraeli oraginagira amaisho kusha tuligigyam